Tá gravando essa porra, ladrão? Hey, apaga a luz aí, ladrão. Hey, hey, hey, hey, hey. E aí, ladrão? Com gebitos quem quiser, contra os gebitos quem puder. Tchê é siririque, lente moça, mente ficando louca. Fragrância de porra e rola entrando na tua boca. Rabão, rabão pra cima, rabão rabão pra baixo, rabão, rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo, rabão, rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo, rabão, tá, rabão tá. pra cima, rabão, rabão pra baixo, rabão rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo, rabão, rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo. Vai vagabunda, vai vagabunda, fica de quatro, empina na bunda que nós cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca. Vai vagabunda, vai vagabunda, fica de quatro que nós cutuca. Vai vagabunda, vai vagabunda, fica de quatro que nós cutuca. Hoje é beats, solta o beat. Ah. Que leite moça, mente ficando louca, fragrância de porra e rola entrando na tua boca. Rabão, rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo, rabão, rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo, rabão, rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo, rabão, rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo cima, rabão, rabão pra baixo, rabão, rabão pra cima, rabão, rabão pra baixo. Vai vagabunda, vai vagabunda, fica de quatro, empina a bunda que nós cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca, cutuca. Vai vagabunda, vai vagabunda, fica de quatro que nós cutuca. Vai vagabunda, vai vagabunda, fica de quatro que nós cutuca. Hoje é beats, solta o beat. Ah.